արդեն մենք են խանջատում խնայողության նպատակով, երբ ամեն օր տոննաներով բեռներ չեն մտնում Արցախ, յուղաբնակի համար համեմատաբար հեշտ է եւ տունը ջերուցել եւ սննդի հարցը լուծել։ Կրկժանը Ստեփանակերտի թաղամասերից է։ Ոչ այն է գյուղ է, ոչ այն է քաղաք։ Կրկժանցին իրեն գյուղացի է համարում, չնայած այն բանին, որ քիչ ընտանիքներ են ընտանի կենթանիներ պահում, թոնրում հաց չեն թխում եւ ելի շատ բաներ անասուն չեն պահում, քանի որ երևի 10-12 տարի առաջ համայնքի ղեկավարի մտքով անցավ արգելել մայրաքաղաքում ընտանի կենթանիներ պահելը։ Մարտիկ ջրի գնով վաճառեցին ունեցածը, իսկ երբ վերանայեցին չարաբաստիկ որոշումը, թույլատրելով որոշ թղամասերում այնուամենայնիվ անասուն պահել ուշ էր։ Անհրաժեշտ գումարը չունեին անասուն ձեռք բերելու, ոմանք գոմն էին քանդել եւ այլը։ Կարծես փողոցներն ասֆալտապատել էին, մնացել էր ընտանի կենթանիներ պահելն արգելելը։ Շրջափակման դժվարություններից կրկժանում չեն տրտընջում, գիտակցում են հանուն ինչի են զրկանք կրում։ Ամառը հինչ կտակալեք, դյուղ տրակոչում է սեր։ Մենք օկտոբեր միջև 10-ը չտար։ Ինչ է կուտակել։ Կարտոշկա, լոբի, ֆնեա, ինչ որ քաղաքից ստացվում է բերում գյուլակ։ Աղամ, գազար։ Ճարում է էլի։ Չեք ցանել։ Չէ, չեք ցանել։ Կանաչեղեն հիմա ունեք։ Հա, ջերմոջներում կա զավարեղեն կտրոնի տվածն եք գնել թե մինչև այդ ունեիք։ Մինչև այդ ունեիք։ Ամսակոտակացալալ գել կոտորոնը գալիս է իրար փակում։ Յոլային կնամի գազը տամն պինիցնմնք տամչն պինիցնմ չենք վերալ կուխնիմը փայտի վարարան դրել լույս չինում ջերուցումը չվարվում հա։ լույսավայի ես որ արևտուրը մանում մի ամսվա պաշարը բերում եմ հայ այդ մինամիսը համարյա անցեն կծրալի։ Հիմա էլ արդեն կտրոնով են։ Հիմա էլ կտրոնով ենք առնում։ Բանջարանոց չունեք դուք։ Ունենք, բայց ոչ բան չեք ցանում։ Չենք ցանում։ Կանանչ ենք մենակ ցանում։ Կարտոֆիլ։ Չէ, չէ, մի փոքր տեղ ասի։ Հիմա կարտոֆիլ ունեք։ Մի քիչ ունեմ։ Միջև շրջափակումը հոկտեմբեր ամսին վերցրել եմ, միջև հիմա էլ դեռ օգտագործում եք։ Կրկժանում խանութ չկա, եթե ինչ որ բանի կարիք լինում է քաղաքանք։ Ստեփանակերտում հիմա խանութից ինչ կարող է գնել։ Ոչինչ բան, քինչ պատահում ենք այնա։ Պատահական ինչ։ Պատահական մի տուփ կարակ հավեր ունենք, սկիզուն չեմ վերցնում։ Անասուն պահում եք։ Անասուն ունենք, կատնամթերք կարիք չունենք։ Իսկ կրկժանում շատերն են անասուն պահում։ Չէ, չէ։ Հա։ Միրգ չկա, հարմարվում եք, չեն կուտում։ Չեն կուտում, բանջարեղեն չկա, բորշ չեն կուտում, աղցան չեն կուտում։ հա։ Հաճոնն արդեն վերջանում է։ Գարունը կբացվի արդեն կանաչեղեններ կլինի։ Կանաչեղեն այ։ Ժնգալով հասկ տխենք, ալյուր ունենք։ Մաման եկավ ամուսանա հնցնե մզտե գեզերապերալ ասկերանա։ Քաղցրավենիկ փոքրիկը չի ուզում շոկոլադ քաղցրավենիկ։ Կատանը։ Դե մին պատարհա նա ուրանոտելին է հադա։ Իսկ ինչի կարիք կատանը։ Բանջարեղենա, միրգնա։ Կարտոֆիլ տանը կա։ Այնա մի քիչ կա, հələ հա հերիքում է, ծոխնա, որ չկա։ Լվացքի փոշի հիգիենայի պարագաներ կարիք չունեք։ Դա հա քիչ-քիչ դեռ ունենք։ Բրինձ, գրեչկա, մակարոն, կարտոֆիլ ունենք, սոխ ունենք մի քիչ։ Տանը գազար կա։ Հա, երեք ինձ էլ բերել։ Բայց միջև այդ չկա։ Միջև այդ չկար, չէ։ Կաղան բազուկ չկա։ Չկա։ Միրգ չկա։ Միրգ չկա։ Կոմպոտներ ունենք։ Մրգային կոմպոտներ, հացոներ ունենք։ Թթու, թել ունենք։ Ամեն ինչից մի բան։ Չեմ բողոքում տնեցիները։ Դե չէ, ես եմ բողոքում, որ իրանք չեն ատում։ Արդեն զզվել են ամեն օր նույն բանից, ուտելու զզվել են։ Ամեն օր նոր բան են ուզում։ հա։ Երեխաները ինչ են հասկանում։ Հա, երեխաները նիրք են հա, ուզում, ինչ եք ասում։ Դե հələ որ ճանապարհները փակա, տնում ենք խանը տեսնում եմ որ չկա, արդեն համոզում եմ որ ոչինչ բան չկա, հələ որ համբերում են։ Շոկոլադ, քաղցրավենիք դե, չեն ուզում։ Ուզում են նոր տարում որ մի քիչ ձերք են բերել, հələ որ քիչ-քիչ հա էլի տրամադրում ենք։ Եթե հիգիենայի պարագաները եթե կա, այսինքն հիգիենայի պարագաների կարիքը շատ ավելի մեծ է, չէ՞։ Լվացքի փոշին բաները։ Լվացքի փոշին վերջանալու վրա է։ Վերջանալու վրա է։ Մի կերպ գնում ենք հերթերում եթե լինում հաջողում է ձերքին բերում Երեխեք են շատ են եղտոտում ձմեռը չենք հասնում էլի շոյերը շատ է կուտակվում անդադ լվանալուց վճանում Իսկ երբ գազն անջատում են Վարարան ունենք դոլով դնում ենք ջրուտականումա օգտագործում ենք Բաղնիկը գազով է Գազով էլ ունենք այն հին կալոնկաներից ունենք փայտից։ Մերը որ ջուրը սարճում է, ձմեռը, չեն կարողանում էլ ջրից օգտվենք, դրա համար պահում ենք որ այդ նեղորերին։ Կա հիմա պետք եկավ, այս նեղորերին պետք եկավ։ Պետք եկավ էլեկտրաէներգիայի հովհարային անջատումները երբ կան այսօրվանից դասերը վերսկսվել են երեխաները դե, ինչպես են պատրաստվում մեր 9-րդ դպրոցում նորից 2 օրը հետաձգվել է միջև 5 շաբթի օր բայց չենք նեղում էլ այդ վիճակից։ Երեխաները զբաղացնում ենք, մի քիչ պարապում ենք, խաղացում ենք, միջև այդ մոմի լույսի տակ։ Մոմը չէ, տարածքով լամպերը որ հա, դա հալիքավորում ենք։ Համենայն դեպս կարելի է դիմանալ։ Հա, դիմանն ենք։ արևոտ օր էր։ Վանեսան ու իր զարմիկը Արսենը տանբակում խաղում էին։ Մոտ 1 ամիս է մանկապարտեզ չեն գնում։ Ինչու Արսենն իր բացատրությունն ունի։ Որտե՞ղ սաջիկը փակալու։ Կարծրակ Արսեն Խաբարից բեր ճանապարհն եմ պիծվող։ Մեծալ չի։ Ինչ ցանկանում ես։ Տանը կա օրինակ խնձոր, նարինջ, Մենակ մեր տանը մի հատ նորն կա։ Երբ հարցնում ես ինչու տանը միրգ չկա, ինչ են պատասխանում։ Որ հուր է գալիս մեր տան մեծ աղջիկը հետ, ինքը միրգ է բերում։ Որտեղից։ Չգիտեմ։ Մայրիկը հայրիկը ինչ են ասում։ Ասում են ինչու միրգ չկա տանը։ Ճանապարհն են, բայց մի մայրիկն ու հայրիկն են չեն գարում բնանք վերեն։ Ո՞վ է փակել ճանապարհը։ Թուրքերը։ Արդեն այս ալչում էլ բարաշտ։ Կոնֆետ, քաղցրավենիկ, տանը կա։ Եթե տանք ես սուտեմ, Արսենը կտեսնի բերա սուտում եմ, կտա գլուխ գջարդի։ Բայց տանը կա, որ ուտես։ Մամա ես ընկերը, դասատուն են ես տալիս եմ, որ գնում եմ քաղաք։ հա։ Որ Արսենը եմ հետ չի գալիս։ Ինչու եղբոր համար բաժին չես բերում։ Օրինակ մի շոկոլադ բերես Արսենի համար։ Արսենին չի շոկոլադ կանելի, որտեղ ինքը հիվանդ է։ Ընդհանրապես Արսենը շոկոլադ չի ուտում։ Չէ, իրան քաղցր բաներ չի կարելի։ Մենակ իրան օգտակար բաներ է կարելի։ Օրինակ ինչ։ Միրգ է կարելի, անանաս է կարելի, վարունգ է կարելի։ Արսեն, հիմա միրգ կա տանը։ Այո։ Ինչ կա օրինակ։ Բանան, խնջեր, սեկևիլ հյուրասիրում ես բանան տալիս ես Վանեսային, որ Վանեսանելու տի։ Այո։ Դե ես ամենաշատ վեմորքուրից լիան կյամա, մամաս տորցիկա սարկում կամ անուշ քուրիկը։ Բայց մամարիկիս անունը ոչ մեկ չգիտի, կարամ ասեմ։ Իմ արիկի անունը Նինարեմ, իմ պապայի անունը Շահեն։ Նինա մայրիկը հիմա երբ ճանապարհը փակ է, տորթ խում է։ Հա, թխում է։ Վանեսան ոնց որ տխուրջ էր, որ մանկապարտեզը զփակ է, որովհետև իր ասելով հոգնել է սուպ ու միշիլ ուտելուց։ Տանն էլ նույնն է, ապուր ու վերմիշել։ Ես ամենաշատը սիրում եմ բադիկի կաշի։ Միսը չես սիրում։ Չէ, ձզվում եմ ես միշիլ։ Մեր տանը ամեն ինչ կա, բայց մենակ միջերից շատը չկա։ Կար ժամանակ, երբ կրկժանում մարդիկ վաստակում էին եւ վարելափայտ վաճառելով։ Այսօր այդպես չէ, սակայն քչերն են վարելափայտ գնում։ Վալերի Բալասանյանն այդ քչերից չէ, ու գազ լինի չլինի, ձմռանը փայտի վարարան են դնում։ Շրջափակման փորձությանը դիմանում են, զրուցակիցս խոցված է ծանր այս օրերին կրկժանցիների հանդեպ անուշադրությունից։ Մին նելագեմչ, ընտրել իմ ամետնանիմ կամին ոնարնասնգիմ, բայց ես ժամանակներում վեշ մին նելագեմչ, ասատասնակես մարդկանց դա հա, ինչ է արկալուց, մին հասարակի։ Պակասը զգացել եք տանը սնդամթերքի։ Չէ, բանջարանություն է, հա։ Սեստը կանչինք վարում։ Գյուղը իժղոր լիոնց։ Կարտոֆիլ հիմա տան ունեք։ Հա, այնա մի քանի կիլո կա։ Նորն քարալ։ Կիլոգրամը 1000 դրամ։ Սա դաշ չի լինի, որ հետագայում ինքներդ կարտոֆիլ մշակեք։ Այստեղ կարտոշ կան, լավ չտերում առաջ էլ լավալալ։ Մենք դեռում չի։ Որոքովի հողակտոր չունեք։ Վերեմ մենամին չաստորկոնն բաց հալա ջուր չկցալ ինձ։ Լոբի չեք ցանում, չոր լոբին գնում եք։ Գնում ենք, հետո ստեղալ ենք վարում։ Հա, բայց սարը տերավը չի։ Հիմա տանը դուք ինչ եք օգտագործ։ Գազ ունեք, բայց փայտի վառարան եք դնում։ Հա։ Առաջ ինչեր տոննի կանալ։ Գազը քցածի կլալի, ինչքան իշտալա։ Հիմա փայտի բարարանը ծխանում։ Ձեր կարծիքով ճանապարհը երբ կբացեն։ Ես իմ ով կարող ասես։ Արցախցուն պակաս պրատով չես վախեցնի, չես ընկճի, անկախությունը, ազատությունը նրա համար անսակարկելի արժեքներ են։ հանուն մեր անկախության, մեր ազատ ապրելուն, խաղաղության կդիմանանք։ դիմանն ենք, բայց հա, չպիտի էլ հա, հարմարենք հա, այս կյանքին, պիտի պայքարենք, որ ավելի լավ են գնանք։ Երեխեքը մերկ է, ոչ մի բանի չեն հասնի, որ սենց գնալի, ոչ կործությունը կա, ոչ սումը կա, ոչ մի բան չկա։ Բոլորին համբերություն, ուժ, կամ չթոլանակ ամեն ինչ լավ գտնի։ Ելքը ո՞րն եք համարում։ Ելքը չգիտեմ։ Պետք է կառավարությունը մտածի ժողովրդի մասին։ Դե եթե ուրիշ երկրների կառավարությունը մի քիչ ուշադրություն ավելի շատ տրամադրեն, կարող ալի մի բան ստացի, բայց հələ որ չեն ուզում։ Պիտի միասին լինենք, ժողովուրդը եւ իշխանությունը միասին, եթե պայքարում ենք միասին Իմ papas Արցախում ծառայում, որ մագնա գործի վայանի շորերով է գնում։ Չեմ ուզում որ կռի ունի։ Որ եկեղեցին չկոտրվի։ Ուզում եմ որ խաղաղություն լինի։ ավարտվեց Մայրաքաղաք հաղորդաշարի 2023 թվականի հերթական փետրվարի 3-ի թողարկումը։ Հեղինակ Ծովինար Գրիգորյան, հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան։